svemu tome dakle bilo je riječi na našim dosadašnjim predavanjima. I ostalo je još nekoliko vrsta neispravnih brakova, otprilike tri ili četiri vrste, da ih večeras spomenemo, inšallahu ta'ala, s time uglavnom, dakle, završimo sa osnovnim pitanjima koja su nam potrebna da ih poznajemo, dakle, u braku. A onda, možda, onako na brzinu je li spomenti hadise inshallah taala u našim sljedećim predavanjima <clears throat> i zatim dakle ukratko progovoriti o samoj velimi dakle gozbi svadbi zatim dakle o dostatnosti odnosno ko se može s kim oženiti je li pošto postoje određeni hadisi da ne može određeni sloj oženiti drugoga i slično, pa ćemo ako Bog da kratko ukazati na to, pojasniti ono dakle što je, što je ispravno. Zatim, e, nakon toga dolazi poglavlje o lijepom odnosu prema ženama. Vjerovatno će tada žena biti naj, najviše, jeli, najprisutnije. O lijepom odnosu prema ženama, pa ćemo inšallahu tela gledati koliko toliko, jeli, da spomenemo kako treba muž da se obhodi prema ženi, kakav je, jeli, odnos pravedan prema ženama ukoliko dakle čovjek ima više žena, a zatim nakon toga dolaze poglavlja, dolaze poglavlja o razvodu braka. I razne dakle vrste razvoda braka. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam svemu tome podrži, da nam ako Bog da od ovih naših druženja podari nagradu sevap, da nam vrati i dadne onda kada nam bude najpotrebnije na sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to učini. Dakle, zadnji hadis kojeg smo spomenuli bio je hadis koji govori o braku mohrima, odnosno osobe koja se nalazi u harskim ili umranskim obredima. <clears throat> Sljedeći hadis prenosi se od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'alan da je rekao Kale Rasulullahi sallallahu alihi wa alihi wa sallame Inna ahakka šuruti an ju bihi mastahleltum bihi al-furuđu Muttafaqun alayh Doista je najpreče da se ispune oni uvjeti kojim ste sebi ohalalili, učinili dozvoljenim spolne organe. Dakle, u ovom hadisu Allahu poslanik alihi salatu wasalam obraća se muškarcima. Pa kaže da najpreći uvjeti koji se trebaju, dakle, ispuniti jesu oni na koje su muškarci pristali prilikom sklapanja braka, ukoliko je žena uslovila, postavila određene uvjete i muškarac pristao da je oženi po tim uvjetima, to su najpreći uvjeti koje treba dakle ispuniti jer su time sebi dozvolili spolne organe dakle tih žena, jer žena nije htjela da prista na brak osim po tim uslovima. Prije svega, Ukbe ibn Amir al-đuhani radi Allahu ta'ala plemeniti ashab Allahov poslanika alihi salatu wasalam kažu učenjaci hadisa i historičari da je od vjerovjesnika Muhammeda alihi salatu wasalam prenio ovaj plemeniti ashab oko 55 hadisa a od njega su prenosili brojni drugi ashabi i tabiini poput Ibnu Abbasa, Ebu Umame, zatim Ebu Idrisa, El Havalanija i drugih, Allah svima njima bio zadovoljan. Kažu da je bio jedan od poznatijih karija učača Kur'ana među ashabima, dobro je poznavao fiqh i nasljedno pravo, odlikovao se rječitošću, pjesništvom, bio je jedan od ashaba koji su čak skupljali Kur'an i preselio je u Misru u Egiptu 58. godine po Hidžri. Dakle, ovaj hadis ukazuje na obaveznost ispunjavanja uvjeta, uslova, ugovora koje smo sklopili jedni s drugima prilikom stupanja u brak. Dogovarali smo se o tim uvjetima i prilikom stupanja u brak, dakle, uvjetovali smo jedni drugima, muškarac, dakle, i žena jedni drugima su uvjetovali i pristali su da se uzmu po tim uvjetima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala također u svojoj plemenitoj knjizi općenito, dakle, spominje i naređuje da se ispunjavaju ugovori. Dati ugovori da se ispunjavaju. Kada kaže, ja juhalladina amenu, aufu bil ukud. O vjernici, ispunjavajte ugovore obećanja. Pa dakle, ovim hadisom se govori da su ovi uslovi koji su postavljeni prije sami ženitbe, prije samog sklapanja braka najpreći uslovi da se ispune, jer se tim uslovima, ugovorima i obećanjima dobilo i dozvolilo ono što je kod žene najčasnije i najdragocjenije, a to je čednost, to je nevinost, ono što žena nakon vjere najviše čuva kod sebe. Pa su stoga dakle ovo i najpreći uvjeti da se ispune. Što se tiče tih uvjeta, iako je o njima bilo riječi, nema smetnje da malo ponovimo, što se tiče tih uvjeta koji se postavljaju prilikom sklapanja braka, takvih uslova je, koliko se sjećate, tri vrste. Dakle, uvjeti, uslovi koji su u skladu s ciljem i mudrostima braka i koji su u skladu sa šerijatom. Dakle, to je prva vrsta. Na primjer, da žena prilikom sklapanja braka uslovi mužu da se muž lijepo obhodi prema njoj. To je naređeno i šarijatskim tekstovima i brak to traži od muškarca, dakle ovaj šart, ovaj uvjet je ispravan potpuno. Ili da žena uslovi mužu da je izdržava, da joj obezbijedi krov nad glavom, da joj obezbijedi hranu, odjeću i slično da uslovi, ukoliko mu je to druga žena, da bude pravedan između nje i prve žene i slično. Dakle, sve su ovo uvjeti koji se nalaze u šerijatskim tekstovima, šerijat ih potvrđuje i brak također potvrđuje. Pa, dakle, ovi šartovi, ovi uvjeti, islamski učinjanci su složni da se ovi uvjeti u braku moraju ispuniti. Ispravni su ispravni su da se postavljaju jedni drugima, jeli i obaveza ih je ispuniti. Kao, na primjer, s druge strane, da muž prilikom sklapanja braka uslovi ženi, supruzi, da ne izlazi iz kuće bez njegove dozvole, da ne troši njegov imetak bez njegove dozvole i slično. <clears throat> Dakle, to je prva vrsta uvjeta koji se mogu postavljati prilikom sklapanja braka. Zatim, druga vrsta jesu uvjeti koji su suprotni šerijatu, kose se sa šarijatom, a i suprotni su ciljevima i mudrostima braka. Na primjer, da žena hoće da se uda za dotičnog muškarca, ali mu uslovi da joj ne prilazi, da nema odnosa s njom. Ovo jasno, je li suprostavlja se sa ciljevima braka, s mudrostima braka. Ili da uslovi mužu da izlazi iz kuće bez njegove dozvole. Ovaj uvjet jasno se kosi sa šerijatskim tekstojima. Ili da uslovi mužu da ne udjeljuje na ostale svoje žene ukoliko ima više žena, da ne izdržava njih, već da cijeli imetak sa svoj imetak troši na nju. To se također kosi sa šerijatskim tekstojima. Ili na drugoj strani da muž uslovi ženi da joj ne da mehr. Jest, ja ću tebe oženiti, pristajem da ja tebe oženim, ali nećeš od mene dobiti mehra, nećeš dobiti vjenčanog dara. I slično ovi šartovi, budući da se suprostavljaju prije svega šerijatu, šerijatskim propisima, a zatim i ciljevima i mudrostima braka, islamski učenjaci su složni da su ovi uslovi neispravni i haram ih je strogo zabranjeno ih je ispoštovati. Dakle, ukoliko bi se i dogovorili, muškarac i žena pristali na to, nisu imali znanja, nisu imali znanja, pa poslije u braku budu podučeni, ne smiju dakle nastaviti sa ispunjavanjem tih uvjeta. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao šta je ljudima uslovljavaju ili postavljaju uslove uvjete koji nisu u Allahovoj knjizi. Svaki uvjet koji se ne nalazi u Allahove knjizi ništavan je, pa makar ih bilo i stotinu, Allahova presuda je preča i Allahovi uvjeti su postojaniji. Kako bilježe Buharija i Muslim? <clears throat> Međutim, da li Brak pri čijem se sklapanju postavljaju ovi neispravni šartovi, da li je i sam brak neispravan? Da li je neispravan? Da li muškarac i žena trebaju da prekinu s takvim brakom, da podignu svoj slučaj do kadije, da on njih rastavi? Ili je takav brak ispravan samo dakle ne treba ispoštovati te uvjete oko kojih je bilo dogovora? Pa postoji dakle veliko razilaženje kod islamskih učenjaka po ovom pitanju. Hanefijski učenjac su stava da je takav brak ispravan izuzev braka na određeno vrijeme, to jest e, muta, kao što će doći uskoro govor o njemu, dok su drugi, dakle, brakovi, jeli ispravni. Šafije i Malikije kažu da ovi uslovi, šartovi koji se suprostavljaju ciljevima braka, da takvi uslovi i brak čine neispravnim, dok drugi uslovi koji se ne suprostavljaju ciljevima braka, na primjer, da izlazi iz kuće kad hoće, jeli da takav uslov ne čini brak neispravnim, ali ne, ne treba se, ne smije se jeli, ispoštovati. Dok pojedini učenjaci od kojih je i šehol Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala kažu da je takav brak pri kojem se nalaze neispravni uvjeti i on sam neispravan. Allah zna najbolje. I treća vrsta uvjeta koji se postavljaju u braku jesu oni uvjeti koje niti naređuje šerijat, niti ih zabranjuje. Šerijat nije ih niti naredio, niti zabranio. A u tim uslovima, uvjetima, korist je za jednog od supružnika. Dakle, žena postavlja uvjet svome budućem mužu i u tome, u tom uvjetu, ukoliko ga on ispoštuje, pristane na njega, ispoštuje ga, korist je za nju, i kako Ili na drugoj, jeli strani na primjer, je li žena da uslovi mužu, kaže, jest, ja ću se udati za tebe, međutim, ja ne želim da se nakon mene ženiš drugom ženom. Ja pristajem da se udam za tebe i neću se udati osim pod ovim uvjetom. Ako ti pristaješ da me oženiš pod tim uvjetom, da se nećeš ženiti nakon mene, i ja pristajem da se, da se udam za tebe. Jeli? I čovjek pristane na to, Pa islamski učenjaci razilaze se jeli, oko ovih uvjeta. Jedni kažu da su ovi uvjeti neispravni, da ih ne treba ispunjavati, ali je brak ispravan, međutim drugi kažu da su ovi uvjeti kako ispravni, budući da ih Allah subhanahu wa ta'ala nije niti naredio, niti zabranio. Konkretno, dakle, u ovom primjeru navedenom, Allah subhanahu wa ta'ala nije niti naredio više ženstvo, niti je zabranio, već je dozvolio. A oko dozvoljenih stvari mi se možemo dogovarati. Iako se dogovorimo, pristanemo, jedna i druga strana pristane, onda, dakle, onda dakle toga se trebamo pridržavati. Zbog hadisa muslimani su na svojim uvjetima, na svojim dakle uvjetima, osim onom uvjetu koji zabranjuje dozvoljeno i dozvoljava zabranjeno. Pa ukoliko je dakle riječ o ovakvim uvjetima, žena postavi mužu ovakve uvjete ili slične uvjete postavi muž ženi tako i pristanu jedno na drugo da se uzmu, jeli, dogovore se oko tih uvjeta, pristanu da sklope brak, onda je obaveza da se ispune ti uvjeti. Ti uvjeti su dakle najpreći da se ispune. Zatim, nekoliko sljedećih hadisa govori o zabranjenosti muta braka. O zabranjenosti muta braka. Pa se prenosi od Seleme ibnul Ekva da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam dao je olakšicu u godini Eutasa po pitanju mute braka tri dana, a zatim je to zabranio. Zatim prenosi se od Alije radi Allahu ta'alan da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam zabranio muta brak na dan Hajbera. Također se prenosi od Alije radi Allahu ta'alan da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam zabranio muta brak, dakle sa ženama, i da je zabranio jedenje mesa domaćeg magarca na dan Hajbera. Prenosi se od Rabije ibn Sebra, od njegovog oca radijallahu an, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, bio sam vam dozvolio naslađivanje ženama, muta, pa je doista Allah to zabranio do sudnjeg dana. Ako neko ima da je kod njega ostala neka od takvih žena, neka je pusti i nemojte uzimati ništa od onoga što ste im dali. Dakle, ovi hadisi govore o mutabraku. Ovi hadisi govore o mutabraku i vidimo, dakle, iz ovih hadisa da se takav brak zabranjuje. A mutabrak jeste brak u kojem čovjek oženi ženu, sklopi brak sa ženom na određeno vrijeme, dan ili dva dana ili više, da zauzvrat tih, dakle nekoliko dana koje će provesti sa ženom, dotičnom ženom, da joj da nešto od imetka. Kao što ste mogli primijetiti iz pojedini hadisa da je takav brak bio dozvoljen jedno određeno vrijeme, za života Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zatim je takav brak dokinut u potpunosti i zabranjen je do sudnjeg dana. Zabranjen je do sudnjeg dana. I na tome je većina islamskih učenjaka. Naprotiv, ashabi i oni koji su došli nakon njih, četverica imama i mnogi drugi. Dakle, Jebu Hanife i Maliki, i Šafija i Ahmed toga su stava izdvojili su se, jeli, kao što vam je dobro poznato, određena skupina koja se pripisuje islamu, a dobrim dijelima su pokazali da su izašli iz islama, oni dakle dozvoljavaju i čak su izmislili određene hadise koji govore o vrijednosti muta braka, pa ko sklopi jedan put muta brak, bit na deređi Hasana, radijallahu ta'ala, ko sklopi drugi puta muta brak, bit na deređi Huseina, ko sklopi treći puta muta brak, bit na deređi Ali je radijallahu ta'ala ane i slično. Dakle, šije Rafidije koji su izdvojile u ovom propisu i okrenuli se potpuno jeli, od ehli sunneta vol džamata. Islamski učenjaci se razilaze shodno dakle ovim hadisima koji su spomenuti kada je zabranjen konačno, kada je zabranjen konačno ovaj brak, muta brak. Pa kao što ste čuli, prenosi se od Alije radijallahu ta'alan da je Allah poslanik alihi salatu sam zabranio muta brak na Hajberu, a to je, Hajber je bio, bitka za Hajber je bila, dakle u sedmoj godini po Hidžeri. Zatim u hadisu Rebije ibn Sebra od njegovog oca, Prenosi se dakle da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam bio dozvolio naslađivanje ženama, a zatim je to Allah subhanahu wa ta'ala zabranio do sudnjeg dana. A to se dakle desilo u godini oslobođenja Mekke. U godini oslobođenja Mekke, kao što mi je li poznato, to je došlo je li godinu dana nakon Hejbera, u osmoj godini po Hidžri. U osmoj godini po Hidžri. I također spominje se jeli, hadis od Selemi ibn al-Aqwa da je Allahu poslanik alihi salam dao olakšicu po pitanju muta braka u jeli, e, bici na Eutasu, u godini Eutasa, a to je također bilo dakle u godini u kojoj je oslobođena, oslobođena i Dakle, nakon oslobođenja Mekke, nakon te osme godine po Hidžri, trajno je zabranjen muta brak. Kada je bio dozvoljen, bio je dakle dozvoljen određeni broj dana, i bio je dakle dozvoljen na putovanjima, dakle u specifičnim specifičnim situacijama. Ukoliko čovjek sklopi na ovakav način brak iz neznanja ili iz strasti, pa bude lijepo podučen i prihvati propis šta je na njemu. Na njemu je, kao što je došlo dakle u ovom zadnjem hadisu Rebije ibn Sebra, od njegovog oca, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ako neko ima da je kod njega ostala neka od takvih žena, neka je pusti. I nemojte ništa uzimati od onog imetka koji ste, mi, koji ste im već jeli dali. Pa tako, dakle, ukoliko čovjek sazna za taj propis, pokaje se, na njemu je dakle da odmah pusti takvu ženu, iako je već nešto dao takvoj ženi od imetka, da ne uzima, da ne traži od nje. Eh, Slično, dakle, muta braku postoji, dakle, brak sa nijetom talaka. Dakle, čovjek oženi ženu, ispuni sve one potrebne uvjete. Dakle, od staratelja, žena bude zadovoljna da se uda za njega. Tu su svjedoci, tu je i meher i obznani se, međutim čovjek krije u sebi. Želi dakle da oženi tu ženu, da proživi određeni period s njom, a zatim da je pusti. Ženi tu ženu sa nijetom talaka, razvoda braka. To se počesto dešava kada ljudi odu iz svoje zemlje u neku drugu zemlju, bilo na studiranje, bilo na rad ili slično. Dakle, da oženi takvu ženu sa nijetom talaka. Pa pojedini islamski učinjaci, ako ne i većina, stava su da je takav brak ispravan, ukoliko se dakle ispune svi oni drugi uvjeti nabrojani, dakle četiri ili pet onih uvjeta od staratelja, zadovoljstva, mehra, e, svjedoka i obznane braka, ako se to ispuni, kaže većina islamskih učenjaka da je takav brak ispravan. Dok postoji jedna skupina učenjaka koji su rekli dakle da je takav brak neispravan. Naprotiv, takav brak opasniji od muta braka ili takav brak neispravniji od muta braka. Zašto? Zato što kod muta braka čovjek i žena su se dogovorili da žive određeno vrijeme, dan ili dva ili nekoliko dana. Dakle, postoji zadovoljstvo i s jedne i s druge strane. Postoji saznanje koliko će živjeti i s jedne i s druge strane. Pristali su. Međutim, dakle, ovdje nije poznato. Ženi nije poznato zbog čega je ženi. Ona, dakle, misli, da kažem, jadnica, da će živjeti s njim dugo i dugo, da će proživjeti lijep život s njim, međutim, dakle, on dolazi i ženi se, jeli, da kažem, iskoristava tu ženu određeno vrijeme, a zatim je, dakle, pusti. Pa Imam Auzai, rahimahullahu ta'ala, kaže da je takav brak neispravan i na tom stavu je bio i šeh Husemin, Muhammed ibn Salih al-Husemin, rahimahullahu ta'ala kao dokaz kao dokaz da je taj brak neispravan spominju riječi Abdullaha ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma a doće taj govor također je li kod sljedećeg neispravnog braka braka muhallila brak muhallil jeste dakle da čovjek pusti ženu tri puta da joj da razvod braka zatim nađe nekog drugog budući da ne može više nikad živjeti sa tom ženom ne može, da, ne može živjeti sa tom ženom, ne može s njom sklopiti brak, ukoliko je dao tri talaka, mora je neko drugi oženiti i imati odnos s, to, s njom, tom njegovom ženom, zatim je pustiti i da joj istekne idet, išček, jeli priček, a zatim da je on ponovo oženi. Pa dakle, on nađe tamo nekoga drugog da oženi njegovu ženu. Pa upitan je Abdullah ibn Omer, ukoliko čovjek pusti svoju ženu daju i razvod braka tri puta. Pa je oženi njegov brat. Nije bilo dogovora između njih dvojce, već njemu je žao. Dakle, ostala je žena, ostala su djeca, tri talaka su data, jeli njemu je žao gleda, dakle, s jedne strane ovu ženu i djecu i tamo, dakle, svoga brata muslimana, pa on, dakle, nije u dogovoru s njim, međutim, Međutim, dakle, iz tog sažaljenja on će nju oženiti, zatim, dakle, nakon određenog vremena pustiti je da bi je onaj ponovo mogao oženiti i živjeti ponovo s njom i njenom djecom. Upitan je Abdullah ibn Omer kakav je propis toga. Da li, dakle, time ona postaje dozvoljena jeli, tom prvom čovjeku pa je rekao ne. Ne. Ovdje, dakle, uvjet je kad se čovjek ženi da se ženi iz ragbeta, odnosno da se ženi s namjerom da živi s tom ženom dug život. Ne smije imati nijet da je pusti. Pa ovim riječima, jeli, Abdullah ibn Omer dalje kaže, jeli, u ovom hadisu, mi smo to, to što ti spomnješ i to što me pitaš, smatrali za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu uslam, nemoralom, razvratom. Ha, ukoliko čovjek, dakle, nema ragbet, nema želju da živi sa ženom dugo vrijeme, već, dakle, ženi je samo na određeno kratko vrijeme i slično. Pa imame Uzaj i šejh Muhammed ibn Usaymin i drugi, dakle, iz ove skupine koji zabranjuju brak s nijetom talaka, namjerom talaka, razvoda braka nakon određenog vremena, smatraju, dakle, smatraju taj brak i neispravnim. Dokazuju, dakle, to ovim riječima Abdullaha ibn Omera. Pored, dakle, ovih da kažem za nas, inša Allahu jasnih riječi, riječi Abdullaha ibn Omera, u ovakvom braku, dakle s namjerom puštanja nakon određenog vremena, svima nama dobro jasno i uviđamo, dakle da se nalazi prevara, obmana, da ovakav način, jeli, kada dođe do razvoda braka, jeli, zasigurno postiče na neprijateljstvo, mržnju, da se ovakvim postupcima gubi povjerenje muslimana kod drugih ljudi, i slično. A da dakle ne govorimo o pitanju, da ne potežemo pitanje da li čovjek može bez ikakvog razloga da da ženi razvod braka. Da li čovjek smije da da bez ikakvog razloga ženi razvod braka. A razvod braka se daje ukoliko dolaze problemi sa ženine strane, inšallahu ta'ala moći će jeli, pitanja poslije, da me braća jeli, sestre ne prekidaju, moći ako Bog da pitanja poslije privatno, kao što vam je poznato, hitna pitanja na koja trebate odgovor, nalazite se u nekakvoj jeli, problematičnoj situaciji, možete dakle poslije pitati. <clears throat> pa dakle, čovjek ne može tek tako lahko dati ženi razvod braka. Vjerni koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala ne smije da mu talak, razvod braka bude na vrhu jezika i tako lahko da ženi da razvod braka. Ukoliko se javljaju problemi sa ženine strane, pa čovjek posjegne za svim onim metodama s ciljem da je popravi, pa je savjetuje, pa se okrene u postelji, pa malo je i pucne, poput mi svakom, dakle, udarcem koji ne ostavlja ožiljke na koži, ne cijepa kožu, ne smije udarati po licu i slično, je li čak i takvim udarcem, ništa dakle ne ostavi traga na ženu, čak ni dolazak iz njene porodice nekoga i iz njegove porodice da se nađe pomirenje, da se popravi te odnose, ne, onda čovjek dakle na kraju mu preostaje dakle da posegne za razvodom braka. A tek tako ovako lahko da živi sa ženom nekoliko mjeseci, ili nekoliko godina dok završi školovanje i vraća se onda u svoju jeli, zemlju, ne može da vodi tu ženu u svoju zemlju i daje joj razvod braka tek tako lahko, dakle, to i tekako nije ispravno. Zatim, e, sljedeći neispravan brak jeste, dakle, ovaj brak muhallila. Prenosi se od Ibn Mas'uda radijallahu ta'lan da je Allahu poslanik alaihi salatu veselam prokleo al muhallila i al muhallala lahu odnosno onoga koji ohalaljuje ženu i onoga kome se ta žena ohalaljuje. Čini dakle dozvoljno. Kao što ste dakle čuli, brak al muhallil ili tahlil jeste dakle da čovjek, ukoliko čovjek pusti ženu tri puta, pusti ženu tri puta, daju joj razvod braka tri puta, kada kaže treći put razvod braka, ona više nije njegova žena. Ona više nije njegova žena i on je sebi ne može vratiti, ne može više sklopiti brak s njom. Osim da je drugi čovjek oženi, ima odnos s njom, zatim iz opravdanih razloga je pusti, iz opravdanih razloga je pusti, desi se problemi, ne može da živi, ili ne može da ženu izdržava, pa ona traži razvod braka, otkupi se od njega ili slično, dakle žena postane slobodna, tada onaj njen prvi muž može da je, može da je vrati. Dok, dakle, dogovor između prvog i drugog čovjeka, ha? čovjek je pustio ženu tri puta, zatim mu teško palo, bio brzoplet, nije mnogo vodio računa, pustio je ženu tri puta, ostala djeca, i druge pogubne jeli, posljedice doživljava i on i ona, pa se dogovori tamo s nekim drugim čovjekom da on oženi tu njegovu ženu, zatim proživi s njom kratko vremena, zatim jeli, čak sutradan je odmah pusti, ima odnos s njom, zatim je pusti sutradan, istekne njen idet i dakle ovaj prvi ponovo sklopi brak s njom. Ovakvo dijelo, ovakav postupak jeste od velikih grijeha, min keba iri dhunub, od velikih grijeha. Kao što vidite u hadisu Abdullah ibn Mas'uda, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam prokleo je onog drugog. Dakle, koji čini ženu dozvoljenom onom prvom. Dakle, onaj drugi koji udovoljava prvom. Dakle, čini ženu dozvoljenom prvom. I većina islamskih učenjaka, imam Malik, imam Šafija, Imam Ahmed u svom jednom mišljenju, Imam Al-Layth i Sauri, Ibn Mubarak i drugi, rekli su dakle za ovakav vid braka, ukoliko dakle dođe do ovog dogovora ili slično, pa je prvi ponovo dakle vrati i oženi da je takav njegov brak neispravan. Da je njegov brak neispravan. I to je također bio stav Omera ibn al Khattaba, njegovog sina Abdullaha, Osmana ibn Afana i mnogih drugih ashaba. Pa se prenosi od Omera ibn al-Khattaba radijallahu talan da je rekao kada bi mi bili dovedeni onaj drugi muškarac, dakle koji je dozvolio prvom njegovu ženu i ta žena koja je pristala na to, pristala da se uda kratko za drugog čovjeka, pristane na odnos s njim, zatim da je pusti ja bi i njega i nju kamenovao. Rekao je Omer ibn khattab radijallahu ta'ala Zatim čuli ste dakle da je Abdullah ibn Omer rekao za takav dakle brak da je to razvrat, da je to nemoral, da je to blud, da su takav brak smatrali za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam dakle neispravnim. Dok Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala imam šafija u jednom svom jeli, mišljenju bili su stava da je takav brak ispravan samo dakle da je uvjet koji se postavlja da je on neispravan. Međutim, dakle, nemaju nikakvog dokaza za ovaj svoj stav, pa je, dakle, ispravnije da je takav brak, brak, dakle, ovog tahlila ili muhallila, jeli da je, da je neispravan. I Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, spomenuo je još jedan hadis koji govori, dakle, o ovoj vrsti neispravnih brakova, dakle, o braku muhallilu. Spominje se od Aisha, radijallahu ta'ala, da je rekla, kako je neki čovjek razveo, pustio ženu tri puta, a zatim ju je ženio drugi čovjek, potom ju je razvio, razveo prije nego što je imao odnos s njom. Pa je želio prvi muž da je oženi ponovo i Allahov poslanik alihi salatu oslam bio je upitan u vezi s tim pa je rekao ne, sve dok drugi spolno ne opći s njom. Dakle, dok ne bude imao spolni odnos s njom, kao što je i ovaj prvi, dakle, imao odnos s njom. I još jedan, dakle, hadis koji govori, dakle, o jednoj vrsti neispravnih brakova. Prenosi se od Ebu Horeire radijallahu an, da je Allahu poslanik alihi salatu veselam rekao La yankihu zani el međludu illa mitlahu ne ženi se bičevani bludnik osim sa sličnom njemu. Ovaj hadis je, li vjerodostojan. Kako ga ucijenjuje šeha Albani, rahimahullahu tjela. Dakle, ovaj hadis govori o braku s bludnikom ili bludnicom. S bludnikom ili bludnicom. Pa dakle, kakav je propis takvog braka. Prije svega, ukoliko se takve osobe pokaju, ukoliko se čovjek, muškarac ili žena pokaju za svoju prošlost, za svoj nemoral koji su činili. Većina islamskih učenjaka je stava da je dozvoljeno sklopiti brak sa takvim osobama. Da je dozvoljeno sklopiti brak sa takvom ženom, čak i onoj osobi koja je u prošlosti imala dakle, takav odnos s njom, dakle, koja je činila nemoral. Dozvoljeno je takvoj osobi i drugim, drugim osobama. Dakle, ukoliko se žena ili muškarac koji su činili u svojoj prošlosti nemoral, iskreno pokaju, za to svoje nedjelo, dozvoljeno je oženiti takvu osobu. I na tom stavu je, kao što rekao, većina islamskih učenjaka naprotiv četiri, četiri mezheba. Jer je, kao što je vama dobro poznato u brojnim hadisima, došlo da onaj koji se pokaje iskreno od svojih grijeha, kao i da, kao i da nema, kao i da nema grijeha. Drugo mišljenje jeste da nije dozvoljeno da takvu ženu i ko ženi, pa makar se dakle i pokajala za svoje grijehe ili takav muškarac ukoliko se pokaje za svoje grijehe. Nije dozvoljeno dakle da je ženi osim onaj koji je kakav je i ona bila, dakle koji je također činio blud nemoral. Pa se povode za riječima Allaha subhanahu wa ta'ala وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ A bludnicu ne ženi osim dakle bludnik ili mnogobožac, a to je zabranjeno, strogo zabranjeno vjernicima. Međutim, dakle, ovdje je riječ o teubi. ukoliko se takva osoba iskreno pokaje za svoje grijehe, za svoj nemoral, jeli, po ispravnijem mišljenju, kao što je na tom stavu većina islamskih učenjaka, dozvoljeno je oženiti takvu, takvu osobu. Dakle, to je ispravnije za sigurno mišljenje. Međutim, kako da se zna da se takva osoba iskreno pokajala za ono što je činila u prošlosti? pa također postoje mišljenja islamskih učenjaka. Pa jedni kažu dakle da teuba čak i od nemorala, od bluda, pokajanje za blud, nemoral, ista je kao i pokajanje za svaki drugi grijeh. Dakle, da prestane sa tim, da se kaje što je taj blud nemoral činila u prošlosti, i da čvrsto odluči da se neće vratiti tom grijehu. I na ovom stavu je većina islamskih učenjaka, dakle džumhur. Pojedini islamski učenjaci kažu kako provjeriti da li se ta osoba iskreno pokajala za svoj grijeh ili ne, kažu treba zatražiti od takve osobe, ponuditi joj, dakle, isti takav odnos. Ponuditi joj, dakle, blud nemoralno prenosi se u pojedinim predanjima, dakle od ashaba da su oni tako govorili. Međutim, dakle, Allah najbolje zna kakva je vjerodostojnost tih jelih predanja. <clears throat> pa dakle, ispravnije je kada Allah subhanahu wa ta'ala uslovljava za mnogo, mnogo veće grijehe, da se na ovakav način čovjek kaje za njih, da prestaje sa grijehom, da odlučuje da se nikada više neće vratiti tom grijehu, i da se kaje i da ga peče ono što je proveo dakle u tom grijehu, kada se dakle na takav način čovjek kaje za svaki drugi, pa čak i veći grijeh, onda inšallahu ta'ala da je takav da je takav, takav postupak je li potreban i kod ovog grijeha, dakle kod nemorala, bluda. Međutim, ukoliko osoba je li ne ostavi se bluda, nastavi pa bude čak dakle i kažnjavana za blud kao što je došlo u hadisu, onda li nije dozvoljeno vjernicima i vjernicama da stupe je li u brak sa takvom, sa takvom osobom. I s ovim bismo uz Allahu subhanahu wa ta'ala je li dozvolu završili govor o je li braku, odnosno dakle osnovnim pitanjima braka, zatim kao što sam je li rekao dolaze određena je li poglavlja, jeli, o lijepom odnosu. Dakle, ovo su bili propisi prije stupanja u brak. Zatim, dakle, dolaze jeli, propisi o samoj svadbi, velimi, gozbi, zatim jeli, o lijepom odnosu prema bračnom drugu, zatim nakon toga dolaze propisi o razvodu braka. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo kazali i koje smo čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas, da se okoristimo ovim riječima, da dobro vodimo računa o instituciji našeg braka, da dobro jeli upoznamo ove propise, da ih shvatimo na najozbiljniji način i da se jeli pridržavamo, jer brak nije mala stvar, to je ozbiljno pitanje. Pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas upozna s našom vjerom i da se okoristimo time i da ako Bog da sve svoje jeli, situacije i svoje svoje vrijeme, svoje ibadete ali is, obavljamo na najispravniji način, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i dakle čime nećemo činiti nasilje niti sebi, niti jeli, drugim ljudima, pogotovo dakle onima s kojima smo najduže živjeli, najčešće živjeli, provodili određene jeli, dane, najljepše dane svoga života i slično, jeli, konkretno jeli, bračni drug. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nagradi i mene i vas da ove trenutke upiše na vagu naših dobrih dijela i da nam vrati onda kada nam bude najpotrebnije. Molim ga da oprosti meni, vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Ako ima neko pitanje, kao što sam rekao i kao što je većini jeli, poznato, ako ima neko jeli, potrebno pitanje, potreban odgovor, može se javiti jeli, na privat, a ostali mogu nastaviti sa svojim programom kao što vam je poznato, vrijedi postavljati dva pitanja i na samo ta dva pitanja vrijedi odgovarati. U svim drugim pitanjima je gubljenje vremena, a mi nismo vlasnici vremena i nećemo zasigurno živjeti ovdje stotine i stotine godina. Životni vijek ovog umeta je između 60 i 70 godina, a malo je onih koji pređu preko toga, kao što kaže Allahov poslanik alihi salucom u hadisu, zato vrijedi postaviti pitanje kakav je propis toga i toga i drugu vrstu pitanja, nalazim se u takvoj i takvoj situaciji, šta da radim? A ostali, kakvo je vaše mišljenje, šta vi kažete na ovo, šta vi smatrate, je li samo je gubljenje, gubljenje vremena? Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas podrži na svakom hajru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته